Արցախի խորհրդարանում հյուրընկալվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Ընթունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Հանրապետությունում շարունակվում է Գարուբեր քաղաքը։ Արցախի հարցում փոխզիջումը չպետք է վնասի այնտեղ բնակվող մարդկանց։ Դպրոցականների ամառային արձակուրդների շրջանում Արցախում եւ Արցախից դուրս կգործեն մի քանի հանգստյան գոտիներ։ ԱՄՆ-ում Արցախի ներկայացուցիչը մասնակցել է Արցախում ականաձերծման նպատակով կազմակերպված դրամահավաքին։ Կալիֆոռնիայում 33000 դոլար են հավաքել Ստեփանակերտում կառուցվող մանկապարտեզի համար։ Լևոն Արոնյանը վերջին տուրից առաջ պահպանում է առաջատարի դիրքը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովի պաշտոնական պատվիրակությունը ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի գլխավորությամբ Արցախում է Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արաբաբլոյանը առաջին անգամը չէ Արցախում, սակայն սա նրա առաջին այցն է Հայաստանի նորընտիր խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում։ Երեք ազգային ժողովի նիստերի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ երկու հայկական պետությունների խորհրդարանականների հանդիպումը։ Նախքան օնլայնված հանդիպումը Հայաստանի եւ Արցախի օրենսդիր մարմինների ղեկավարները ունեցել են առանձնազրույց, քննարկել միջխորհրդարանական կապերի օնլայնման ու նոր մարտահրավերների համատեքստում խորհրդարանականների անելիքների մասին հարցերը։ Այնուհետև ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ ամենից առաջ անկեղծացել է։ Ես կուզեի ասել, որ ինձ համար ամենամեծ պաշտոնը կլինի Արցախի քաղաքացի կոչվելը։ Շարունակելով իր խոսքը Արաբաբլոյանը նշեց, որ 25 տարվա պետականություն ունեցող Արցախի խորհրդարանը պետք է իր դիվանագիտական հնարավորությունները օգտագործի Արցախը աշխարհին ճանաչելու դարձնելու համար։ Արցախի հանրապետությունը վաղուց դարձել է ազատ ժողովրդավարության գոտի այս տարածաշրջանում։ Այցելող տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում падգամավորներ տպավորված են այստեղ արկա ժողովրդավարությամբ։ Սա լավագույն է վկայում, որ Արցախի հանրապետությունը վաղուց դարձել է աշխարհի ժողովրդավարական եւ քաղաքակիրթ հանրության իրավ անդամ։ Իր ողջույնի խոսքում Արցախի ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը անդրադարձել է վերջին տարիներին երկու հայկական պետությունների օրենսդիր մարմինների միջև ձևավորված ավանդույթներին։ Արցախի ու Հայաստանի խորհրդարանական հարաբերությունները անխզելի են, գերակա եւ առանձնաշնորհյալ։ Ասվածի վկայությունը երկու հանրապետությունների օրենսդիր մարմիններում համագործակցության հանձնաժողովների գործունեությունը փոխադարձ այցելությունները եւ մշտական հանձնաժողովների հրատապ թեմաների շուրջ նախապես համաձայնեցված օրակարգով նիստերն ու քննարկումները տարբեր ձևաչափով հանդիպումներն են։ Այսօր առավոտից հյուրերը մեկնել են առաջնագից Երեկոյան ազգային ժողովի նիստերի մեծ դահլիճում տեղի կունենա հայկական կուսակցությունների երրորդ ֆորումի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բելլալալայան այսօր։ Դուկլաս Մայքլուրեր Հունիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորությամբ ընդունել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է Արա Բաբլոյանի եւ պատվիրակության անդամներին ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվելու եւ պատասխանատու պաշտոններ ստանձնելու կապակցությամբ, մաղթելով նրանց արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների փոխգործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Արցախի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովը կշարունակի ընդլայնել ու խորացնել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ արդեն իսկ ձևավորված սերտ համագործակցությունը։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, Հայաստանի ամերիկյան համասարանի փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանին եւ Հայաստանի ամերիկյան համասարանի նախկին պատվավոր նախագահ Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի նախագահ Հարություն Արմենյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի ամերիկյան համասարանի եւ Արցախի պետական համասարանի փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը պահանջված եւ կարեւոր է համարել Հայաստանի ամերիկյան համասարանի հետ կապերի շարունակական ընդլայնումն ու խորացումը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը հայտնել է, որ նախագահի հետ քննարկել են Մայրբուհի շենքային պայմանների բարելավման ուղղված հարցեր։ Արցախ հանրապետության նախագահի հետ մենք քննարկում ենք մի շատ կարևոր նոր ծրագրի իրականացումը, դա Արցախի պետական համալսարանի արդիականացման ծրագիրն է, որը ստանձնել է մեր շատ սիրելի բարերար Արմիկան բնակվող Ջերի Թրպանջյանը, ինչ համար մենք իրան շատ շնորհակալ ենք եւ այս ծրագիրը ունենալու իր նորությունները, որոնք են առաջինը, որ մենք շատ ծերտ համագործակցելու ենք Հայաստան-Ամերիկյան համալսարանի հետ եւ փորձելու ենք կիրառել այն բոլոր նոր տեխնոլոգիաները, որոնք արդեն տարիների վեր կիրառվում են այդ համալսարանում եւ համոզված ենք, որ իրենց փորձը այս ոլորտում շատ կիրառելի կլինի այս ծրագրի իրականացման մեջ եւ արդեն իսկ պայմանավորեցինք առաջին քայլերի մասին եւ այս հանդիպումից անմիջապես հետո տեղը կպայենք մեր բարերարին կատարված հետազոտությունների մասին, որոշումների մասին եւ իր համաձայնությունը վերջնական ստանալուն պես կսկսենք աշխատանքները։ Հանդիպմանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է գարու բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Մինչ ընձի աշխատանքների սկսելը բոլոր ցանկատարածներում կատարվել են հակարտեհային մի շարք աշխատանքներ։ Արտեզների հետ միջտաշտային ճանապարհների բարեկարգում, պայքար փշաթփերի դեմ եւ այլն։ Սակայն հասունացած արտերում արդեն պետք է շատ զուգուշ գործել։ Մոտակա օրերին եւս երկու հենակետ կստեղծվեն տարածքում։ Մի քանի օրից հնձի աշխատանքները կիրականացնեն բոլոր ցանկատարածներում։ Կաշխատեն կրկնակի քանակով կոմբայն ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Ուսանք Պերքավակը կավարտվի ժամանակին եւ անկորուց Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հունիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է երիտասարդական մի շարք կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանության նախարարը հանդիպման մասնակիցներին է ներկայացրել զինված ուժերի համալրման նոր ծրագրերի պայմանները, մանրամասներն ու առանձնահատկությունները։ Վիգեն Սարգսյանը եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ առաջարկվող զինվորական ծառայության նոր տեսակները չեն ենթադրում նախկին ձևի վերացում կամ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետի փոփոխություն։ Պաշտպանության նախարարությունը ընտրության հնարավորություն է տալիս այն երիտասարդներին, ովքեր զորակոչվելու են ազգային բանակ։ Երկու ծրագրերի մասնակից դառնալու դեպքում էլ պետությունը բանակ զորակոչված երիտասարդներին հատկացնելու է ֆինանսական ու սոցիալական փոխհատուցման շոշափելի փաթեթ։ Արցախի հարցում փոխզիջումը չպետք է վնասի այնտեղ բնակվող մարդկանց։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կարծում եմ, երկու կողմերն էլ այդ հարցի լուսման շուրջ իրենց հայացքներն ունեն։ Խնդրի լուսման համար փոխզիջում է ենթադրվում։ Ռուսաստանն իր կողմից, որպես համապատասխան ձևաչափի մասնակից, անում է անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի փոխզիջումը գտնվի։ Ցանկալի է, որ այն գտնվի եւ որքան շուտ այնքան լավ, սակայն առանց վնասելու երկու երկրների ժողովուրդներին եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, նշել է Մարիա Զախարովան։ Միջազգային հանրության մտեցումները Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման շուրջ հնացել են։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով տեսփան Մասիս Սմայլյանը։ Մադրիդյան սկզբունքները եւ այլն հնացել են։ Մենք պետք է այդ տրամաբանությունից դուրս գանք։ Բանակցային նոր տրամաբանություն է հարկավոր, հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո։ Հարցի կարգավորման առաջընթացը գրանցելու համար պետք է որ միջազգային հանրությունը նոր մոտեցումներ ցուցաբերի, ասել է Մասիս Մայլյանը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ դպրոցականների ամառային արձակուրդների շրջանում Արցախում եւ Արցախից դուրս կգործեն մի քանի հանգստյան գոտիներ։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը փորձել է բարձել, թե դպրոցականների համար որտեղ եւ ինչ ճամբարներ են նախատեսված։ Ամառային արձակուրդն ակտիվ հանգստի վերածելու տարբերակները մեզ մոտ քիչ են։ Այս դիտարկումը վերաբերում է ոչ միայն դպրոցականներին։ Մեծահասակները նույնպես պատշաճ ուշադրություն եւ միջոցներ չեն հատկացնում ամառային հանգստին։ Թե մեր հասարակության որ հատվածն է կարողանում իրեն դրսում հանգստանալու հաճույք թույլ տալ եւ հատկապես որտեղ են նրանք նախընտրում հանգստանալ, կփորձենք բարձել մեր հետագա թողարկումներին։ Իսկ առայժմ խոսենք միայն դպրոցականների համար նախատեսված ճամբարների մասին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության ընկերության աշխատակազմի ղեկավար Էրիկ Գրիգորյանը մեծ հետ զրույցում ասաց, որ այս տարի էլ կգործեն ավանդական դարձած ճամբարները Արցախում, Հայաստանում եւ Հունաստանում։ Հայաստանում կազմակերպող ամենաընդգրկուն ճամբարը երկրապահն է, որը գործում է համանուն երկրապահ կամավորականների միության միջոցներով, ասաց նա։ Նախատեսում ենք 9 հերթափոխով ուղարկել երեխաներ, ամեն հերթափոխում ընդգրկում են 90-ից 100 երեխա։ Մենք արդեն երկրորդը ուղարկել ենք։ Հերթափոխերը կատարում են յուրաքանչյուր երկու շաբթի օր, այսինքն ճամփարի տևողությունը 1 շաբաթ է։ Նախարարությունն աշխատում է երկրապահ ճամբարին ընդգրկել հանրապետության բոլոր շրջանների դպրոցականներին։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առաջարկությամբ այս անգամ հանգստի կմեկնեն նաև լրացուցիչ խմբեր Մեծշենից, Երիցվանքից ու Կովսականից։ Սոցիալական խոցելի խմբերի երեխաների համար կլինեն ճամբարներ Հանքավանում ու Ծաղկաձորում։ Այս երկու ճամբարներում կհանգստանա մոտ 200 երեխա։ Կգործի նաև ավանդական դարձած Հունաստանի առողջարանային ճամբարը։ Մասնակից երեխաների ցուցակն արդեն կազմված է։ Նրանք կմեկնեն օգոստոսի 21-ին այս անգամ ընդգրկվել են 22 երեխա եւ 2 ղեկավար, ընդ որում բոլոր երեխաները ըստ իրենց ցանկության, այսինքն հravirող կողմի ցանկությամբ լրիվ զոհվածների կարգավիճ ունեցող 10-ից 15 տարեկան երեխաներ են։ Իսկ մեզ մոտ կգործեն երկու դպրոցական ճամբար եւ մեկ ռազմամարզական ասպետ ճամբարը։ Ասպետին սովորաբար հրավիրվում են նաեւ լիբանանահայ պատանիներ։ Էրիկ Գրիգորյանի խոսքով սա մեր ամենապահանջված ճամբարն ու դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ամենահրատապ նախագիծն է կանենք 4 հերթափող, յուրաքանչյուր հերթափողում 120 երեխա, այսինքն ընդհանուր առմամբ 480-ից 500 երեխա, երեխա ասած սենց է, քանի որ ճամփար ռազմամարզական է, ընդգրկում ենք 10-րդ դասարանը ավարտած տղաների։ Դա ինքը հետապնդում է այս ճամփարը երեխաների նախազորակոչային պատրաստության, հետագայում բանակում ծառայության Սովորաբար ամառային սկաուտական բանակում է կազմակերպում նաև հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպությունը, իսկ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը, որն անցյալ տարի նույնպես հանդես էր եկել նման նախաձեռնությամբ, այս տարի դեռևս հայտ չի ներկայացրել մանրամասնեց նախադպրոցական ու արտադպրոցական բաժնի վարիչ Ժաննա Այվազյանը։ Դաշնակցությունը անցյալ տարի ներկայացրեց առաջի անգամ, մոտավորապես 200-250 երեխա հանգստացան։ Այս տարի դեռ չենք ստացել համապատասխան առաջարկություն իրենցից, բայց հայկի սերունդը ներկայացրել է 4 փուլով ընդհանուր առմամբ 680 հոգու մասնակցության։ Իմ երկու զրուցակիցներն էլ նշեցին, որ ամառային ճամբարների պահանջարկը շատ ավելի մեծ է առաջարկից ու որ վաղուց հասունացել է մեզ մոտ Արցախում մեծ ու հարմարավետ ճամբար ունենալու խնդիրը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր ԱՄՆ-ում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը Մասնակցել է Արցախում ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնող Zahalo Trust բրիտանական ոչ կառավարական կազմակերպության ֆինանսավորման նպատակով Բոստոն քաղաքում տեղի ունեցած դրամահավաքին, որը կազմակերպվել եւ հովանավորվել էր հայ բարերար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ԱՄՆ արևելյան ափի տեղական մարմնի նախկին ատենապետ Ռաֆի Ֆեստեկչյանի կողմից։ Արցախի ներկայացուցիչն իր խոսքում երախտագիտություն է հայտնել բոլոր մասնակիցներին, կարևորելով նրանց ներդրումը Արցախի տարածքնականներից եւ պատերազմի այլ պայթուցիկ նացորդներից մաքրելու գործում։ Կալիֆոռնիայի Բրբենք քաղաքում հայօգնության միությունը հավաքել է 33000 դոլար, որը կծախսվի Ստեփանակերտում Սոսե մանկապարտեզի կառուցվող շենքի անհրաժեշտ գաղութի ձեռքբերման համար։ Պորսոհայոց Պատրիարքական տեղապահ Գարեգին arczepiskopos Բեկչյանը, ով այս օրերին գտնվում է Գերմանիայում, հունիսի 25-ը վերադառնա Ստամբուլ։ Ստամբուլ վերադառնալուն պես ակնկալում են, որ Արամ Սրբազանն ինձ ներկայացնի գրավոր հրաժարականի դիմումը։ Հրաժարականի մասին հայտարարությունը մամուլի միջոցով կտարածենք մեր համայնքի անդամներին, հայտնել է Բեկչյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ Ստամբուլ վերադառնալուց հետո առաջին գործը լինելու է հոգևոր խորհուրդ գումարելը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանին ծննդյան 80-րդ տարեդարձի արդիվ, մաղթելով առողջություն, արևշատություն եւ ստեղծագործական նոր հաջողություններ։ Մարզասերների համար հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը Նորվեգիայի Ստավանգեր քաղաքում ավարտին մոտեցող սուպեր մրցաշարում 3 անընդմեջ հաղթանակներից հետո սպիտակներով ոչ ոքի է խաղացել աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշանաթան Անանդի հետ։ Լևոն Արոնյանը 5.5 միավորով միանձնյա առաջատարն է, իսկ այսօր կայանալիք վերջին տուրում սևերով կխաղա Ուեսլի Սոյի հետ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15 ցելսիուսը 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց